turabaramukije bakunze ibiganiro bya radiyo y'isanganiro amakuru twabateguriye muri kano kanya hagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira leta y’u Burundi yateye umukono ku masezerano yifashanyo hafi miliyoni mirongo itatu igiye gutangwa ni banki iraba iterambere rya afurika bad hamwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya akaba ari byo birabwa n'icyo gikorwa tubafitiye na bucana ayandi y'amagara y'abantu uno munsi turaba ingaruka zishikira umwana bivuye ku nyifato yaranze nyina amwibungenze Eric Uwimana na Ugete mvutse neza bari mu buhinga bw'ibyuma amakuru mu idonido ni mu isanganiro inama isumba ingimba twongeye kubaha ikaze muri ano makuru tugiye guhera mu bijyanye n'amagara y'abantu izimba ry'imiti indwara zo mu mutwe riratuma abagendana izo ndwara mu ntara ya Cibitoke bataronka uburyo bwo kuyigura kuko benshi ngo basanzwe bugarijwe n'ubukene bivugwa na bamwe mu bahoze bagwaye izo ndwara hamwe n'ababanyi babo muganga Jean Norbert Munyentwari akurikiranira abagendana izo ndwara mu mutwe ku bitaro bivura izo ndwara mu ntara ya Cibitoke amenyesha ko iyo miti bayizimba ko kubera iyo bayirangura muri muri Kamebu yaduze ibiciro ni inkuru ya Jean Marie Vianney ngenda kumana ntabwo nuyifata kuko nta mahera agiye udafise uburyo bujyana umuntu kwa muganga abo ni bamwe mu bahoze bagendana indwara zo mu mutwe bo ku mutumba wa rusiga uri muri komine rugombo intara ya kibitoke bavuga ko izimba ry'imiti y'indwara zo mu mutwe ryatumye bahagarika gufata imiti kubera basanzwe bugarijwe n'ubukene iyo miti ntabwo nuyifata kuko nta mahera agiye kuko naciye ndawuheba ukwezi kumwe naciye numva nakitse nca ndayiheba kuva icyo gihe nta ngorane numva kuko narayimize iyo bampa yose irahera bivana n'uburyo kuko udafise uburyo ntujyana umuntu kwa muganga urabona nk'ubu nkange mfatwa shyirahamwe nari muryangenze ko baraba ingene umuryango uyungunganya baraba ingene ubafasha kugira ngo ndabe kuno ronka mitende nkire nk'abandi Iryo zimba ry'imiti nyene niryo ryatumye Donatien ku magenge wo kumutumba wa Rugeregere uri muri yo commune nyene ya Rugombo ataronka amafaranga yarakenewe kugira ashobore iyo imiti tuyisanze muri kamebu iba izimbutse ariko tugiye kuyigura mu mafarumasi dogoro kuri marshe centrale uca usanga imiti izimbye cyane rwose hariho carbamazepine usanga igura hafi mirongo umunani mirongo icenda ukaca usanga uyishize ku ijana ijana na mirongo ibiri ivana naho wayiranguye umuhaye bibiri ku munsi kimwe mu gitondo ikindi ku mugoroba uca usanga ugiye kwegereza hafi ibihumbi icenda ibihumbi icumi ko ari indwara zidakira azotegerezwa kwama bufata ku kwezi ku kwezi ku kwezi ku kwezi ku kwezi aza kugura ariko ubwa mbere mu minsi yahera nk'ibintu bya fenovaro bitari byagura amafaranga cumi n'atandatu ariko byasuye kuduga rwose ivyo ngo biratuma abagendana izo ndwara zo mu mutwe batabandanya gufata imiti kubera bari mu bukene urumva rero niyo ngorane abene igihugu baca bagira ntazoshobora kuronka ibihumbi icyenda hariho ashika n'imuhira akabura ikintu afungura urumva ni hamwe ashavuga uti je ndahevye kubandanya ngura imiti muganga munyentwari asaba ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu ko bwokora uko bushoboye kugira ibiciro by’imiti y'abagendana indwara zo mu mutwe bigabanuke bina byashobotse iyo miti itangwe ku buntu nk'uko bisanzwe bikorwa ku miti y'abagendana umugera wa sida jean marie vianney ngendakumana tubandanije ano makuru twabibagiye mu ncamake y'ano makuru makuru ajanye no gufashanya n'ayandi makungu umushikiranganji ajejwe ubutunzi yateye umukono ku masezerano y'imfashanyamafaranga yababa miliyoni mirongo itatu y'amadolari y'abanyamerika igiye gutangwa ni banki iraba iterambere rya Africa BAD hamwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya Domisiyende yo kubwayo havuga ko iyo mfashanyo igizwe n'imigambi itatu harimo gusubiramo ikivuko ca Bujumbura no gufasha Burundi guhangana n'ingaruka z'intambara yo mu gihugu ca Ukraine umviritsa amasezerano atatu aha uburyo igihugu cy'u Burundi buzoja mu migambi itatu nyene hariho uburyo buzogenda umugambi wo gusubiramwo ikivuko ca Bujumbura murazi yuko ikivuko cya Bujumbura cubatswe haraciye imyaka itari mike uburyo rero bugiyemo ni ubujya bwiyongera ku bundi buryo bwari bwarahawe igihugu cy'u Burundi kugira ngo icyo gikorwa gikorwe uburyo bungana ku miliyoni cumi n'icyenda eh, n'ibihumbi majana indwi by'amafaranga y'abanyaburaya batanzwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya buraya mugabo ubwo buryo bukabicisha mu banki y'iterambere rya afurika hariho rero n'ubundi buryo buzogenda mu mugambi wo gushobora gufasha uburundi ushobora nabwo nyene kwinjira cyane gufashanya n'ibindi bihugu kugira ngo bwinjire muri rya shyirahamwe ryagutse ryo guhanahana ibidandazwa e, naho nyene n'amafaranga naho nyene ishyirahamwe rya buraya ryagize ico rifashije umugambi ugira gatatu ni umugambi ujyanye no gufasha igihugu c'uburundi ushobora guhangana n'ingaruka zijyanye eh, n'ibiriko birashika ku isi bivuye eh, ku mishamirano iri hagati y'igihugu cy'uburusiya n'igihugu cya ikirere bavuga ko badafise amatongo barimamwo kuri uno munsi wabahariwe uriko uhimbarizwa wa ntara ya Gitega abatwa bavuga ko kubura amatongo bituma batagira ibifungurwa bati n'ibumba ryo kubumba inkono bahora bikora ko ntirikiboneka inkuru ya roha ndikuriyo ibumba turarironka mugari kaba rizimbye kuba rifise no gupfa kukurajya inzara gusa ntaca turonka imiryango y'abatwa iba igihinga muri komine kayokwe mu ntara y'Mwaro ivuga ko ifise udutongo duto duto bavuga ko ivyo bituma bibagora kuronka ico bafungurira abana za Penina w'imyaka 25 aba muri ico kigwati avuga ko baca baja gutoragura udukara badandaza kugira baronke icyo bagaburira abana ibumba turarironka mugari kaba rizimbye kuba rifise no gupfa gukurarya inzara gusa ntaca turonkamo turi kurare amosi yo muri sana mu kayokwe turarigura naho twahora turigurira bari twimye ngo ubuye amarenza ntiboza barayimbagura ukuntu tuza kubigenza ntawukutse bahafyaturira ubutafari bw'inzu avuga ko aho barima ari hato hato ngo hari n'abana batiga kubera biga kure hafi kilometero bitanu bamenyesha ko ibumba ryo kubumba inkono ubu rigoye kuronka kuko bene imyonga bahafyaturira amatafari bakabanza kubasaba amafaranga ku isoko barakuzimba baguhatata amajana abiri abiri n'itanu kandi icyo tuyagura nacyo nta kirimo ni ugupfa gukurajya inzara gusa ntacyo turonkamo naho kagiye siliveri ajera urwego rw'abashingantahe muri icyo kigwati avuga ko bamwe baca baja kurimira abafise amaproje abandi ngo bakaja guca icarire bashira abafise ibitungwa ariko ngo ubu bene amatongo barabibabuza avuga ko bagerageza guhindura imirimo kuko nkawe ngo afise umuntu yamubikije inka kugira aronke amase azaradandaza avuga kandi ko baja mu dushirahamwe duto duto two kuziganya no kuguranana ariko ngo bakeneye abagira neza babakurikirana akifuza ko ngo bobagurira n'udutongo Congo ico kigwati c'igihinga kirimo imiryango ijana n'umwe kikaba kimaze hafi imyaka 15 imwaro ruhandi kuri yo radio isanganiro Lohandi kuri yo rero kuri uno munsi wa kabiri Burundi bukaba ko burahimbaza umunsi wahariwe abasangwa butaka ukaba uri kuhimbarizwa mu ntara ya Gitega baridoga ko igituro bahorana cimuriwe aho batipfuza kandi ko bacibwa ihadabu ry'umurengera mu gihe bahagaze ahatari igituro bahawe basaba ko bosubizwa abahora kandi bacibwe ihadabu yemewe n'amategeko hisunzwe ayo mategeko nyene Alexi ndayiragije abatwara ipikipiki bo muri komine bukinanyana bamenyesha ko barenganijwe mu kwaka igituro cyabo bita no parikingi bajanwa handi hantu batifuza aho rero ngo mu gihe bahagaze ahatari aho bajanywe ngo batange hadabu y'amafaranga ari hagati y'ibihumbi mirongo itanu n'ibihumbi ijana basaba rero ko bosubiza aho bahora eka ngo iryo hadabu bacishwa ngo batange yajanye n'amategeko atakarenganyo twebwe ntabwo twanaguha ariko dushaka baryohanishe amande ari mu gitabo ajya parikingi y'ibyo kuri twebwe barayikuye ariko bamaze kuyikura ntibashimye kutwereka by'ukuri aho dushobora guparika ibyo byuma baradufatiye ingingo zikomakomeye ku buryo bagufatiye muri no parikingi baguca amahera bipfuje rero twasaba ko mwotufu bariza no parikingi amahera acibwa dusaba ko botwereka aho duparika hazwi n'amategeko apaniye mu mihana kuko twabonye kumengana inyungu za buri muntu wese bashatse kwikumira musanura komine bukina nyana nkurikiye Christian yemeza ko abatwara amapi amapikipiki ko bagira amakosa menshi kandi ngo bagoye guhanura agasaba ko itegeko ryasohotse rija mu ngiro ko bategerezwa kuja aho barungitswe arakugira ibi bintu kugeza aho biyicutse umumotari yaramuhaye moto arayinzaniye ayigurishije ibihumbi magana atanu kandi sindababera uravye amakosa badukorera ahubwo ntitutwarikiriye igihugu kigendera ku mategeko bitagenze uko ni bicika umuntu itegeko tuguma itegeko buramatari w'intara ya cibitoke bizoga karem nawe nyene ahanura batwara amapikipiki kugendera mu mategeko hanyuma agasaba ajeje intwaro n'igipolisi kubahiriza ibihano eka n'ihadabu hatangwe irizwi inkuru ziva mu gipolisi zimenyesha ko iyo umuntu ahagaze ahantu atateza guhagarara n'ipikipiki cyangwa n'imodoka ari ihadabu iri hagati y'ibihumbi icumi n'ibihumbi mirongo ibiri mu cibitoke alexi ndayiragije radio isanganiro Alexi ndayirakije mu makuru hajanye no kwinonona imitsi abanonotsi bo mu bigwi 14 mu gusiganwa n'imodoka ahari nibo bamaze kwiyandikisha kugira ngo bazokwitabe ihiganwa ritegekanijwe ku magenekerezo ya 13 na 14 kuruno kuno kwezi kwa myandagaro mu ya Gitega mu kiganiro no mamenyesha makuru hasiguwe ko gufashanya hagati yishirahamwe ryo gusiganwa n'imodoka ni banki KCB imaze imyaka 10 ishigikira hamwe nayo mahiga mahiganwa kuri wa kabiri Iva Davange umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe yo gusiganwa eh, hakoreshejwe imiduga mu Burundi ahamagarira abazokwitabira ayo mahiganwa gukurikiza ingingo zo kwikingirikiza ca corona umviriza iri siganwa ry'imiduga rizoba igenekerezo rya cumi na gatatu na cumi na kane ukwezi k'umunani rizotangura neza na neza itariki cumi na zibiri aho tugira icyo bita control technique et administrative iyo control technique ni kugira turabe ko imiduga ikwije byangombwa hama ivyerekeye control administrative ni vyerekeye kuraba ko abakinnyi bafise byangombwa assurance permis eka n'umubiri wabo uyapermeta gushobora kugira iyo siporo muri uyu munsi nyine wa gatanu turagira icyo bita burifingi tukavugana n'abapilote bakatubwira ukuntu babonye amabarabara ibibazo baba bafise hama tugaheza tukabishyura isiganwa nyezina rikazotangura itariki cumi na zitatu saa mbiri yo mu gatondo tukazogira icyo bita amasipesiyare atandatu tuzogenda mu mihingo ya murayi kugendana umugera hamwe na gataka gushika za masenga ariyo ekipaje ya Valeri and Nital Rally Team igizwe n'umupilote yitwa Bukera Valeri akaba ari kumwe n'umukopilote wiwe Ketia Nital hakaba hariyo na ekipaje Awandin Rally Team igizwe n'umupilote yitwa Awandin Imtiaz n'umukopilote wiwe yitwa Rukundo Alan hakaba iyindi ekipaje yitwa Autopants Rally Team igizwe n'umupilote yitwa Bayida Philbert akaba ekipaje yindi yitwa Autopants Rally Team igizwe n'umupilote umupiloti yitwa Masud Fad n'umukopiloti wiwe yitwa Yunus Mohamed Ama ekipaje igira cumi na kane akaba ari ekipaje ya Awandin Rally Team iri kumwe emile bakizurambye ajejwe ihimiriza imyigisho ubushakashatsi n'iterambere mu biro by'intara bijejwe uburimyi ahamagarira abarimyi b'ikawa kwitaba b'ikawa kwitaba bose ico gikorwa gituma haboneka akarusho k'umwimbu no ku kanovera k'ico gitegwa njabuka amazi inkuru ya Apollinaire Muzagara tuza kugaruka ku makuru eh, tugaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma buraca bugacana yandi mu magara y'abantu umwana arashobora gukurana ingeso zitabereye nko kwigunga canke eh, gukubagana bitewe n'inyifato nyina yari afise akimwibungenze deboha irakiza umuhinga mu by'inyifato ahanura ababyeyi bibungenze kumenya ingene bo kwifata muri ico gihe kugira ntibigire ingaruka kuri we no ku mwana abayibungenze bimurengeye yitura umugenzi yamufasha ico kibazo canke abahinga mu bijanye n'inyifato inkuru ya Ornella Muco abana baragira inyifato zitabereye nko gukubagana cyane bashaka ko bitabwaho aho abari mu gihe bumva ko umengo nta rukundo bahawe igihe bari mu nda y'umubyeyi wabo Deborah irakiza umuhinga mu nyifato n'isanamitima asigura ko inyifato zitandukanye ku bana ababyeyi banyegeje canke bahakanye imbanyi canke kandi ku babyeyi bari bafise umwitwarariko urenze muri icyo gihe umwana ashitse ahantu hari abandi bana biramworohera kwisanzura mugaka kenshi usanga uwo mwana ari umwana yigunze kubera ko adashaka kujya hamwe n'abandi kimwe mu bintu bifasha umukenyezi afite inda kumererwa neza harimo no kuba yumvikana n'uwo bubakanye turabwira mu kibano kumwitaho kugerageza kutamushavuza cyane kuko abasanzwe afise ishavu riri hafi bo bakamutahura ngo hambavu y'ivyo ngo abavyeyi bibungenze ngo basabwa kwinonora imitsi ariko bakirinda ibibasaba gusimbagurika ikindi tusaba ababyeyi cyane cyane no kugerageza kunonora imitsi mugabo kugira imyimenyerezo idatuma we n'umwana baja mu kibazo hariho imyimenyerezo imwe imwe usanga asimba canke hagira iki iyo turayimubuza ko n'abaganga barayibuza ikindi kintu turabasaba kuruhuka umwanya ukwiye kuko afite umubyeyi afise inda ni umuntu atemerewe kunywa imiti yo yose ni ukuvuga ngo ikibazo cyose yogira turondera ingene mu buryo buri natuheri cyangwa novuga ngo dusanzwe dufise ngaha mu kibano bworoshe kuronka tutarinze kuja mu miti kuko uh, turetse ngo aje muri iyo depression nuvuga muri ako kabonge muratwara imiti baha abantu bari mu bafise akabonge iyo miti umuvyeyi yemerewe kuyifata no kuvuga ngo byiza no kugerageza kubikinga bitaraba gusumba kuza kuvura ubwo byamaze kubako ikindi tubabuza kwiha imiti atamuganga yakwandiki kenshi na kenshi urumva yumvise ubwo bwoba akumva acarondera imiti ngo isinziriza ibyo biko bironona amagara ya wa mwana ari mu nda nayewe nyene ubwiwe umuhinga arashimikira ku kwibutsa ko mu mezi atatu ya mbere no mu gice cya nyuma umukenyezi yimirije kwibaruka ariho umukenyezi aba akwiye kwitabwaho kuko aba ari ibihe bigoye bitoroshe ndiba ku mubiri wiwe cyane ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibishobisho ni kuri bucana bucanayandi y'amagara y'abantu tugarukirije ko amakuru twari ko turabashikiriza tubashimire mwebwe mwese mwariko murayumviriza ibindi biganiro birabandanya